Bien. ka viņi nodod, ko, ko viņi ir iekšēji piedzīvojuši paši. Un, un, uh, un tad, uh, nu, tā māca citiem, uh, kā rāda to ceļu, kā varētu uh, sasniegt tos pašus panākumus. Un tad, tad viņi nomirst un, un tad iz, izveidojās kaut kāda kustība, organizācija, baznīca, reliģija un, un tā. Um, Šovakar uh, es runāšu par, vai, par cilvēku potenciālu, prāta potenciālu, cilvēka potenciālu. Um, tas ir, ir saistīts ar uh, Budas uh, trešo tēvo patiesību, tas ir uh, izbeigšana. Un ceturtā patiesība ir eh, ceļš. Bet ir svarīgi saprast, ka te, e, kā jau teicu, nu, ka Bud, Buda nemācīja budismu. <laughs> Budisms kaut kad ka iz, izveidojās pēc tam. E, precīzāk faktiski var teikt Buda, Buda dharma. Buda dharma. Ehm, dharma mm, dharma, un kad, kad to raksta, tad raksta ar lielo D, <laughs> jo sanskritā dharma faktiski nozīmē fenomenus. Bet šeit ir, bet šeit, kad eh, runā par, par dārmu un budisma kontekstā, tad viņi parasti raksta ar lielo D, lai, lai atšķirtu. Un, uh, Tas ietver gan budas, kādas budas, ne tikai šakimuni budas, bet jebkuras apgaismotas būtnes e, mācības un arī e, ceļš, ceļš uz e, realizācijām, ceļš uz, uz sasniegumiem. Un tā, ja mēs runājam par budu dārmu, te runa ir par patiesot patieso ceļu. Un ko tas nozīmē ir patiesās, patiesas e, laimes cēloņu radīšanu. Tad, tādā ziņā, ka mēs, mēs katrs vēlamies būt laim, laimīgs. tas ir vienīgais, ko mums vēlamies. <laughs> būt laimīgs un nebūt nelaimīgs. Um, tā dārma, tā no, no, no viena viedokļa, dārma ir faktiski patiesie laimes cēloņi. Tas ir faktiski jādara, lai rezultātā e, pats būtu laimīgs. ka tā varētu tā, nu, tā aptuveni teikt, nu, tas ir dārma, tā ir dārma, vai tā ir buda dārma, buda dārma, teiksim tā. Um, tā tā dārma ir atrodama daudzās reliģijās un filozofijās un, e, nu, es, um, Savukārt, tas Buda dārma nav kaut kas, kas ir eks, ekskluzīvi, ekskluzīvi budismā. Bet ir svarīgi e, iemācīties atšķirt, kuri ir patiesi laimes cēloņi un kuri nav. Jo tur bez šaubām mēs kļūdamies. Varbūt tāpēc jau mēs tā esam. Tāpēc kaut, kaut, kaut, kaut kā mēs vēlamies būt laimīgi visu, visu laiku, nepārtraukti, bet mums tas neizdodas. Tas nozīmē, ka mēs darām daudz ko nepareizi. Un tas nu, mums nav saprašanas. Tā kā, ja, ja jebkura, kas saka, filozofija vai reliģija vai, vai metodika – Eh, kas, kas patiešām rada, padara cilvēku laimīgu. Laimīgāku, laimīgu. E, tad tā, tā ir dārma. Un tad, kad to, tad, kad to, jo vairāk to iemācās un, un sāk saprast, kas ir un kas nav laimes cēlot. Un nu, ir da, da, ir dažādi, kā mēs redzējām, dažādi laimes līmeņi arī ir. Pa, nu, teiksim, pasaulīgā laime ir, nu, ir, ir eh, at, saka, atbrīvotā laime vai at, atbrīvošanās laime. Um, je, jā, tad, kad, tad, kad mēs sākam saprast, e, kas ir un kas nav e, laimes cēloņi, tad, tad mēs varam atšķirt, kas ir dārma, kas nav dārma. Vienalga, e, kuru reliģiju vai sistēmu vai filozofiju mēs pētam vai kas mūs, mūs interesē. Buda pats uzsvēra, teica, teica tā, ne, nepieņem, ko es mācu, ko saku jums, tikai tādēļ, kad es esmu kā, nu, pazīstams, nu, <laughs> slavens skolotājs, bet paši pārbaudat. Tāpat kā e, tu, kāds pārbauda zeltu, pirms viņš pērk to. Un tur, tur, tur ir kaut kādas, tur bija tādas sešas, četras vai sešas, četras vai seši veidi, kā kā zeltu pārbauda. Un, un tas bija senos laikos, tagad varbūt <laughs> ir sarežģītākas metodas. Arī, bet viens bija kost, mums bija berst, mums bija karsēt laikam, un es vēl bija tā. Citiem vārdiem sakot, to, to, ko, to, ko jūs dzirdat no manis, nu, kā Budas saka, no viņa, tas ir jums pašiem jāpārdomā, jāanalizē. Un tad e, nu tā arī dziļi. Un ja tas saskan ar jūsu pieredzi, ar jūsu, e, kā saka, e, inteliģences spējām, tad to ņemat un, un pielietot. Un ja nē, tad to var atstāt. Vienkārši. Tā, tā, tā ir budisma pieeja. Um, tā pasaule ir pilna ar e, visādiem viedokļiem par to, kas, kas mums būtu jādara, lai mēs būtu laimīgi. Ja? Visādi reklāmas, ja, vai ne? kas, kas, kas, ir jā, kas ir jādzer, kas ir jāēd, kā jādzīvo, kā jāģērbjās, ar ko jānodarbojās. <laughs> un, un, un ir, ir bibliotekas pilnas ar grāmatām, vai ne? Ko, ka, ka, kas būtu jādara kļūt laimīgam. Ir eh, daudz skolotāju, eh, ir šādu eh, veidu ārsti un dzirdnieku. Ir politiskas partijas, ir <laughs> nu, bezgalīgi, vai ne? Vienkārši E, jēdzieni, kas, kas tev jādara, ja? lai, lai tu kļūtu laimīgāks. Un tu pašam dabīgi jā, kaut kā tas ir jāsijā. <laughs> Jāiemācās atšķirt patiesību no nepatiesības. Vai ne? Kas saka? Nevajag, nevajag darmu vai, vai nevajag darbu vai, vai eh, eh, jebkādas mācības, eh, kā saka, norīt tā kā suns norīt gaļu. Vienkārši. <laughs> Vienā gabalā ne, nemaz nepārbaudot vai, vai tas ir bijis ēdams vai ne, vai garšīgs vai ne, vai garšīgs. Jā. Tā, e, tad par mūsu potenciālu, tad es, e, varbūt man jāatkārto, vien, tā viena lieta ir, kad e, tas termins prāts, kā es to lietoju, ir, e, ka tas ietver visas e, mūsu mentālās funkcijas. Citiem vārdiem sakot, viss, kas, viss, kas mēs esam, kas nav matērija, kas nav mūsu ķermenis. Varbūt mums vēl... Nē. <laughs> Kaut kā mēs parunāsim teiksim, par jēdzieniem, var, varbūt, ja, ja interesē par kā, kā, kā mm, dvēseli. Tāds, tāds, <laughs> tāds jēdziens, kas ir diezgan izplatīts pasaulē. Uh, jā. Bet kā mēs pagājušajā redzējām, no budisma viedokļa cilvēks sastāv no tām piecām skandām, tā pirmā ir forma, kas ir pamatā mūsu ķermenis, un pārējais ir, ir, ir prāts. Tā kā, e, jā. Mm. E, kad es runāju par prāta dabu, tad es pieminēju to par e, ka, ka prāts, tā izska, uzskatīts, ka prāts pēc dabas ir, ir tīrs. Tā, kā, tā, tā, tā, prā, tā definīcija, kas ir, kas ir prāts, e, ir, mm, ka tā nav matērija un prātam piemīt skaidrība. Un Trešais. Atcerās kāds? Nu, ko? Neziņa? <laughs> Nē, nu, tas ne, ne pēc dabas, tas ir, ko lūdzu? Nu Jā. Uh mhm. -huh. Tas spēj, tam ir piemīt spēja e, uztvert vai, vai zināt e, citus fenomenus. Mm. saka, ka pēc, pēc dabas e, prātam piemīt e, saka, skaidrās gaismas daba. Skaidrās gaismas. E, skaidrība. E, bet mūsu ir faktiski kopš laika bez sākuma ir piesārņoti ar neziņu un šitiem maldiem. Un tāpat kā e, prāts ir pats, pats prāts ir cēlonisks, ja? kad Ehm, ehm, jebkuras apziņa, jebkura apziņa momenta ehm, tiešais cēlons ir iepriekšējais apziņas moments. Un tāpat ir ar neziņu. Neziņa mm, Mēs nu, viņa ir e, mentāls faktors, kuru darbība ir sakropļot e, mūsu e, realitātes uztveru. Mm. varētu teikt, tas ir it kā filtrs. vai, vai kā kaut kā tāda lē, kā lēca. Tā, tā, tā tur it kā pastāv vai, vai visu laiku rodās tādēļ, ka viņi vienmēr ir bijusi. bet ir iespēja, iespēja izbeigt. ir iespēja iz, izbeigt e, ne, neziņu. To um, kļūdaino, kļūdaino prātu. Uh, faktiski, kā ir saprast, kā viņš kļūdās? Kas ir tā kļūda? tas, bet tas nemaina prāta pašu dabu. Tas skaidrība skaidra, vai skaidrās gaismas daba. Vai arī kāda tur var, var arī ap, e, ap, teikt, apzīmēt kā bud, budu daba. E, tā kā buda, bud, nu, labāk budu, nevis buda. <laughs> tāpēc, ka nav tikai viens Buda, un mēs visi potenciāli esam Budas. Tas ir apskaidrot. Tad pēc dabas nav atšķirības starp mūsu prātiem, mūsu apziņas plūsmām, kuras ir piesārņotas ar neziņu un maldiem, un budu apziņa plūsmām, kas ir pilnīgi tīras un apskaidrotas. Tā, budu daba piemīt abiem prāta stāvokļiem. Nu, mūsu samsāras prātam, gan apgaismotam prātam. Tas ir. Jā, ja mēs ņemam tos, tos trīs, um, tas saka, um, raksturīgās īpašības, ja, kas piemīt prātam, tas ir bez formas. Ja? Tā, tā var, Budas, Budas prāts ir bez formas, mūsu prāts ir bez formas. Budas prātam piemīt skaidrība, mūsu prātam piemīt skaidrība. Bet mums nav mūsu prāta pēc, prātam pēc dabas ir skaidrība, bet mūsu, viņš nav skaidrā stāvoklī. Un e, bija, trešais ir e, tā spēja uzzināt citus fenomenus. Budam ir tā spēja neierobežota. Tas ir Budas prāts ir viszinošs. Visi fenomeni, kas saka, trijos laikos, viss, vis, kas ir pastāvējis pagātnē, viss, kas pastāv tagad un viss, kas pastāvēs nākotnē, ir Budas apziņas objekts. Vienlaicīgi. Jo nav, ne, e, jo Buda ir attīrījis prātu līdz, līdz galam, tā kā nav nekādu šķiešļu, nav, nav, jā, nav zināšanai, nav nekādu šķiešļu, vai uztverei nav nekādu šķiešļu, jeb ierobežojumu. Tā, tā, tā, tā, tā, tā spēja e, Eh, zināt vai uztvert citus fenomenus, budam ir pilnībā. Bet mums tā spēja ļoti ierobežot. Viņa, pas, viņa ir, jā, mēs zinām, <laughs> mēs saprotam, ka mēs esam. Jā, istabā, Mierielā, Rīgā. Jā. Kad, kad man ir ķermenis un man ir prāts, kaut kā es to līdz galam ne, nesaprotu. Manas uztveres ir ļoti ierobežotas, jo es tās nav, nāk caur, mm, kā saka, caur maņām, maņu orgāniem, tāpēc, ka man, šā, man ir šāda veida ķermenis. Teiksim, dzīv, dzīvnieks, e, kāds dzīvnieks vai muša, piemēram. Muša, muša ir desmitiem, nu desmitiem nu tūkst, nē, cik ir acis? Ārkārtīgi daudz acis. Tas ir at, acu komplekts viņiem ir. Un mušas nu pārsvarā redz tikai kustību. Man liekas, ka tas ir līdzīgi, kad ieiet televizoru liel, liel, lielā veikalā, ja, kur viss ir daudz, daudz televizori blakus, kas visi rāda to vienu un to pašu. Ja? Un nu, tu tur īsti, kad tu skaties, tu īsti, ne, tu tik redzi it kā kustību un, nu, nu, un, un krāsas un tā, tu kaut kā grūti īsti saprast, kas tur ir rādīts, ja? tālo, tālo. Un kad mums ir laikam uztver it kā līdzīgi, tam var būt. Ja? Pavisam savādāk pasauli mušai. <clears throat> Tā kā e, kā mēs uztveram fenomenus, ir, ir ļoti ierobežota, ļoti eh, specifiski mūsu eh, tagadējiem ķermenim un, un tā tālāk, un katram no mums arī būs savādāk. Un galvenais ir, ka neziņa e, ne, tikai, ne tikai, kad viss nāk mūsu informācija par citiem fenomeniem nāk caur mūsu mm, maņām, ja? maņu orgāniem un maņām, Bet vispār mēs e, neziņa mūs māna par to, kādā veidā tie fenomeni pastāv. Viņu, gal, mēs, mēs neredzam to, tā, to fenomenu galīgo realitāti vai e, veidu, kā, kā tie pastāv. Un par to mēs runāsim vēl e, citā reize. <clears throat> Tā kā e, tad budam, ne tikai budam, faktiski, jebkuram cilvēkam vai pers, jebkuram būtnei, kur ir atbrīvots no samsāras, tas ir sasniegus nirvānu, uztver pareizi galīgo realitāti. Bet, bet e, tie, kuri ir, ir atbrīvot, kur ir sasnieguši nirvānu, viņiem e, nav vēl sasniegts budas stāvoklis. Budas stāvoklis ir, ka prāts ir pilnībā attīrīts, kad ir viz, viszinošs. E, uh mhm. -huh. Tā kā e, zina vai apzina vai e, redz vai uztver vis, visu fenomenu, gan konvencionālo, gan galīgo realitāti vienlaicīgi. Tad ir tekstos ir daudz piemēri, piemēram, nu, kur, kur eh, viens, kad, nu, ja, ja, ja, ja savest baļķus no daudz mežiem un viņus sas, sašķelt mazos. Saskaldīt. Sas, saskaldīt. Ma, mazos gabaliņos un tur vienu parādīt, un tad Buda, Buda tad eh, varētu, nu, zināt, no, no kura meža, no kura koka tas nāk. Nu, tas ir tāds, tāds rupšs <laughs> piemērs. <clears throat> Ah, bet ir tādi stāsti, teiksim, Šakimuni Budas dzīvē, kur Viņš, piemēram, viens stāsts, to varbūt es ne... Bet, nu, kur viņš redzēja, ka kāds bija radījis cēloni, lai viņš varētu kļūt par mūku, bet tas notika tūkstošiem mūžiem. Mūžiem. <laughs> tūkstošiem mūžiem. Man, man, man, man vienmēr sajūg tas dzimtas kas mūžu, mūžu, mūžu vai mūžu? <laughs> Tūkst, jā? Tūkstošiem mūžu sapatiet mūžiem atpakaļ divas formas pēc. Vai, vai, tas vēl sarežģīts. Ja man vēl ir, ja, jā, ir. <laughs> ja man vēl dod izvēli, tad <laughs> vēl trakāk. Nu jā, es diezgan brīvi rīkojos ar to valodu radoši varētu teikt. <laughs> Cerams, ka kaut ko saprot no tā. Nē, esmu cilvēku biedrība. Nē, esmu viena. Kādreiz ierodās kāds filologs, nevar izturēt. Nevar, nevar, oh, nu pareizi, jā. Bet kādreiz nevar, izturēt, kādreiz nevar izturēt, un visu laiku tad gribās labot manu valodu. Paldies, paldies, ka jums tā nē. uh, <laughs> tā. Nu, jā. Uh mhm. -huh. Nu jā, un tas ir tas, kas dod mums to iespēju e, gan atbrīvoties no, no mūsu it kā mānticībām, no mūsu ilūzijām atbrīvot sevi no nosacītas eksistences, at, atbrīvot sevi no, no eh, visām eh, ciešanām. Un tas dod eh, mums to iespēju um, sasniegt Buda stāvoklis, pil, pilna apgaismība. Ja neziņa, neskaidrība būtu integrāla daļa, ja nu, būtu, kā saka, e, ja, ja tie piesāņojumi būtu um, neatdalāmi no, no mūsu prāta, tad faktiski tad, tad mēs esam bezspējīgi. Un tad vienkārši, kas būs, tas būs. <laughs> būs labi, būs labi, būs slikti, būs slikti. Tur pats nekā nevar darīt. E, bet <clears throat> tas, kad Nu, to salīdzina ar, ar eh, kādreiz ar debesīm. Es esmu novērojis, ka Latvijā saule ir redzama. <laughs> Man liekas, ka kopš aizpagājušā gada kaut kur oktobra, nezinu, kad saule ļoti reti parādās. Nu, bija pagājušā vasarā bija kāda nedēļa, <laughs> kad bija silts un saulains. Bet tā, kad regulāri dienu pēc dienas saule spīdētu. Mm. Šodien, šodien. Nu, šodien, jā. Jā, pēdējā laikā bišķiņ. Jā. Bet tā vis, vispār vienalga vajag... Rīgam bija palēks, bet Rīgam bija skaists. Skaists palēks. Jā spīd vidzime. Ja? <laughs> Tā bija. <laughs> bija ļoti skaisti. Jā. Uh, bet salīdzina ar to, ka vienalga uh, vai debesis ir apmākušās vai nē, tas nemaina tā debesu dabu. Par to var pārliecināties, iekāpjot lidmašīnā. Jebkurā, jebkurā dienā. Tādēļ ir tās pārsteigums faktiski. <laughs> Lietas ir līs, un saule nav redzēta nedēļām, un tad iekāp lidmašīnā, lido virs mākoņiem, un viss ir tīrs un gaišs. Nu, faktiski, kad meditē, um, kaut kā laiku e, būtu jāmē, jāmēģina e, panākt it kā tādu, tas ar, ar prātu, nu, vien, viens ir ar, ar traucekļiem. Vienkārši, kad uh, e, visi tie, tie māņu objekti, uh, Vienalga notiek. Nekur, nekur neatradīs absolūtu klusumu. Es pat Austrālijā tuksnesī, kur nekas, neviens dzīvnieks, ne putnes, nekas. Un es kā ārā no mašīnas, un vējš nepūt. Nekas. Bet, bet, bet dzird, dzirdēju, kā sirds pukst pitiklu. Un tagad bum, bum, bum, <laughs> skan. Tā kā e, un vienalga ir pukst un asins cirkulē un ķermenī viss kaut kas notiek. Tā kā vienalga nebūs nekad klusums. Un tas jau nenozīmē, ka nav iespējams izslēgt. Tas ir. Um, Ka viens ir, jā, tāpat, e, kad, kad prāta, prāt, prāta daba ir skaidrība, e, ja var to, to, kā var teikt, kaut kādā mērā atrast skaidrību. Skaidrība tad var būt klusums, miers. E, un tas ir ļoti interesanti un patīkami. Un nu tad, tad, tad pazūda interese par, visiem maņu objektiem un ar arī pa savām domām, kas tur nemitīgi vārās. Un arī kādreiz, kad liekas, ka nu, vienkārši prāts ir lielā putrā. Ja? Jā. Tad mēģināt to pieslēgties, at, atrast pieslēgties pie tās prāta skaidrības, prāta dabas. Kaut kā skatīties aiz, aiz visiem tiem notikumiem. Vēl starp tiem notikumiem. <laughs> It kā. Nu, jā, visādi. Uh, jeb aiz tiem notikumiem. atrast to, to telpu, to skaidro telpu, kur viss notiek. It kā. Tāpat kā debesīs. Mm. Debesīs rodās mākoņi, un ja tu esi aiz mākoņiem, tad viss ir, ir tumšs. Bet uh, tad, ja tu, ja tu ap, ja tu kaut kā cauri vai, vai ej otrā pusē mākoņiem, tad tur ir viss skaidrs un gaišs. Un tāpat prāt, prāt, prātu var darīt. Un vēl viens salīdzinājums ir ar, uh, tāds populārs ir budismā, ir, ka, uh, ka prāts ir kā spogulis. Arī ļoti interesanti meditēt par to. Uh, to zina budismā daudz izmanto. Spogulis neko nedara, bet spogu pats pa sevi, viņš vienkārši ir, bet viņā atspoguļojās viss, kas, kas nāk viņu priekšā. Tā kā līdzīgi mūsu prāts pats par sevi neko nedara, bet atspoguļojās visādi fenomeni, kas parādās e, caur maņām un e, arī mentālie fenomeni, domas un tēli un, un tā tālāk. Un tas vienkārši atspoguļo. Tad tā zināšana ir, ir it kā tā atspoguļošanās. Bet mums tas poguls ir vienkārši netīrs, noputējis. Varbūt, ka viņš ir pret sakropļots, nu tas ir, ka viņš ir, ka, tas, kā saka, es nezinu, kā sauc, izk, nu, fanfērs, izk, izklaida, tas, tas vietas, kur ir tas, es nezinu, vai Latvijā ir vispār kaut kur? Jā, ir kaut kur Latvijā. Nē, kādreiz mums balancināt šeit, ja jūs <laughs> nu, citās zemēs mēdz būt tā pastāvīgas, tādi pār aizklaidas parki vai, jā, nu, kur ir visādi, vai, vai cirki, nu, jā. Un eh, <clears throat> tā kā tāds, eh, tāds spogulis, viņš atspoguļo, bet viņš neatspoguļo pareizi. Viņš rada ilūzijas. Ja? enerģijas spogulis ir e, noputējis. Tad viņš rāda, viņš atspoguļo kaut ko aptuveni, bet ne skaidri. Tā. Ja? Vai, ja ne, neprecīzi, neskaidri, neprecīzi. E, un ne, ne, kā saka, pilnībā. Tā kā mums ir it kā noputējis un, un nelīdzens tas, tas, tas pogulis mūsu. Bet ir interesanti meditēt par to. Vienkārši mēģināt kaut kas izprast, kā, ko, ko tie salīdzinājumi nozīmē, kāpēc tieši tos izmanto. Mēģināt to, to, to, to spoguļu dabu mēģināt uh, saredzēt. Vai to uh, e, kā telpu, tukša, skaidra telpa kur vienkārši viss notiek. Vai nu pa labu, vai pa sliktu. <laughs> ja? Bet tāpat kā e, spoguli var notīrīt, izlīdzināt, bet galvenu notīrīt, un tāpat kā mākoņi var pazust no debesīm, e, tāpat ir iespējams eh, atdalīt vai izbeigt, ne, izbeigt labāk, eh, attīrīt prātu, izbeigt eh, un līdz tam, kad izbeigt, izbeidzās neziņa un visi maldi. Un <clears throat> tad vēl mm, lieta ir, kad, uh, ja mēs skat, kā mēs skatāmies samsāra tagad pār, pārvietota tur, <laughs> uz samsāra uz plaukta, <laughs> kā bija vien, vienai šeit, uh, ka tur samsārā tas ir Varētu to arī saukt par ilūzoru eksistenci. Vai par lielo sapni. <laughs> Ehm, kad ir dažādas atzimšanas iespējas. Ka bija kā, kā dievi, kā, kā pusdievi, titāni. Latvijas saka, jā, laikam, titāni, jā? Nu jā, it kā kādreiz viņi to sauc, to, tos pusdievus vai asūrus kā titāni. Nezinu tad cilvēki, dzīvnieki, tad preces vai izsalkušie gari un tad ēles būdnes. Tā ir viss tādas iespējas. No, no vis smal, smalkākām, smalkāko baudu līmeņu līdz, līdz smagākām nemitīgām ciešanām visādas nu, iespējas. E, bet tā, kaut vai mu, vi, visām būtnēm samsārā piemīt e, budu daba. Tas ir, ka prātu e, mm, intrinsic, intrinsic, intrinsic. Yeah. Tas ir, intrinsic ir kaut kas, kas nav radīts, kas, kas pēc, e, e, it kā pēc dabas ir. Mm, nu, yeah. <laughs> intrinsic nature. Nerad, neradītā daba, tā varētu teikt. Tas kaut ko nozīmē? Ko? Nedzīvā daba. Nedzīvā? Ne, pirm, mm, kādreiz angliski arī tas būtu primordial. Kādreiz arī to lieto, bet īsti man liek, šķiet, ka nav labi, tāpēc, ka tas liekas, ka kādreiz bija savādāk, kas nav arī pareizi tad vai pat tiešā daba, nu, teiksim, patiesā, patiesā daba. Patiesā daba. Dziļā daba. <laughs> Galējā daba, varbūt. Un nu, ko? <laughs> Nezinu. Galējā daba. Nē, arī nav pareizi. Mm. Nu jā, tā ir ar to valodu. Uh, jā, tad visām būtnēm vai Tā kā vai, vai tu esi Dievs, vai tu esi Ellē. Un viss starp tu tiem stāvokļiem. E, e, katrai būtnei tajos stāvokļos ir būt daba. Tas ir, ka prāts pēc e, īstās dabas ir tīrs, nepiesārņots. bet vienkārši pārklāts ar, ar eh, piesārņots, pārklāts ar, ar neziņu un maldiem. Un neziņu un maldu dēļ parādās viss tās sešas sfēras. It kā katrs ir savā, kā saka, spoguļu, istabā, spoguļu mājā. Ja? Un nu, katrs redz. Sava, savus atspoguļojumus. Dažādus. Kādam patīkami, kādai, kādam ir šausmīgi. Bīstami. Nu jā, tāpat kā, tāpat kā mūsu sapņi. <clears throat> gandrīz vienīgā iespēja radīt e, e skaid, pietiekoši skaidrību, gudrību, lai to visu saprastu un apbrīvotu sevi, ir, ka e, būtne ir cilvēks, ka mēs esam cilvēku ķermenis. zemās no ellēs e, mēs esam absolūti pārņemti ar ciešanām. Prāts ir galīgi pārņemts ar ciešanām. Tāpat uh, pret sfērā, kur ir vienkārši neapmierinātas alkas Um, tas ir kā pastāvīgā badā, kaut kādu veidu badā, teiksim, um, tur arī nav iespējams. Dzīvniekiem atkal prāti ir tik aptumsoti, pārklāti, neziņa ir tik spēcīga, ka viņiem nav, nav pietiekoši inteliģents. E, mācīties saprast, izdomāt. E, ehm, dieviem atkal ir viss ir pat, pat daudz patīkam. Viņi galīgi aizāvušies ar, ar, ar, ar tik, tādu tik smalkām baudām, kā mēs nevaram iedomāties. ka, e, ka mēs atrodamies cilvēku sfērā, cilvēku ķirme, ķirmeņos. Tad mums ir e, <clears throat> ķermenis ir tāds, e, ar tādu struktūru, kad prāt, pr, prātam, kad ir iespēja prāt, prātam, ne, kad, nu, prātam ir jau e, kaut kāda inteliģence un ir iespēja to attīstīt un vien augstāk. Un tā pašā laikā mums ir pietiekoši daudz ciešanas un problēmas, ka mēs varam saprast samsāras dabu, ja? kur ir, cie, cie, nu, kura ir ciešanas daba, kura ir e, saka, ne, ne, nepārtrauktā neapmierinātības daba. Par ko Sandra var liecināt? <laughs> tā nu? Nu, ir. Nu, paldies, Paldies ka tā nāc. Tad... Um, mm, ka faktiski ir uh, vesela, uh, nu, tā Tibetas pakāpeniskā ceļa metodikā e, vesela meditācija, kur ir 18 punkti, kas it kā definē e, ne tikai, te to sauc par ne tikai cilvēku atzimšanu, bet dārgo cilvēku atzimšanu. Tur, kur viss ir maksimāls, maksimāls potenciāls e, mācīties un praktizēt dārmu, putu dārmu. Tas ir patieso ceļu uz, uz, uz, laim, uz laimes stāvokli. Tas ir, kad mums ir tas, tas, tas zemākais ir tā, tā, tā minimālā iespēja ir nodrošināt labas atzimšanas un, un laimi nākamās dzīvēs.